від 19 вересня 1991 року визнаються підприємства, організації, установи, утворені на основі угоди громадянами чи юридичними особами шляхом об'єднання їх майна і підприємницької діяльності. Стаття 1. Командитне товариство або змішане товариство являє собою об'єднання двох категорій учасників громадян і або юридичних осіб, дійсних членів, які несуть необмежену солідарну відповідальність. По зобов'язаннях товариства і котрі володіють виключним правом на ведення його справ, і вкладчиків, командистів, котрі не несуть відповідальності по зобов'язаннях товариства зверх здійснюваних ними вкладів і не можуть брати участь у веденні справ. Із загального правила витікає, що вкладник, який здійснив від імені товариства які-небудь дії, стає необмежено відповідальним по всіх чи окремих зобов'язаннях товариства. Командитне товариство діє на основі установчого договору, який виконує роль статуту і, безумовно, має вміщувати всі посвідчення, обов'язкові для уставів підприємства. Товариство має власне найменування з вказівкою організаційно-правової форми. Акціонерними визнаються товариства в яких утворюваний уставний фонд поділяється на певну кількість акцій, цінних паперів, рівних початковій номінальній вартості фонду, і котрі відповідають по своїх зобов'язаннях лише своїм майном. В Товаристві з обмеженою відповідальністю уставний фонд поділяється на частини розмір яких встановлюється установчими документами. Відповідальність учасників такого товариства обмежується розміром їх вкладів. Товариства з додатковою відповідальністю характеризуються тим, що при нестачі установчого фонду його сторони відповідають перед кредитором додатково їх майном в однаковому для всіх учасників розмірі. Повним признається товариство, всі учасники котрого займаються сумісною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях товариства всім своїм майном. Особливість цього товариства полягає в об'єднанні його учасниками своїх капіталів у сумісному веденні підприємницької діяльності. Орендними є підприємства, створені організаціями орендарів, членів трудових колективів державного підприємства, чиє майно вони взяли в дострокове користування з правом наступного викупу чи без такого. Окрім названих організаційно-правових форм підприємницької діяльності існують сумісні підприємства за участю іноземних інвестицій. Умовою діяльності таких сумісних підприємств є те, щоб вклад іноземного учасника інвестора складав в установчому фонді підприємства не менше 20% чи не менше 100 тисяч американських доларів. Закон України про іноземні інвестиції від 13 березня 1992 року. В сучасний період в Україні функціонує велика кількість нових підприємницьких структур, комерційні банки, біржі, холдинг компанії, страхові та інші. За допомогою договорів, контрактів, угод встановлюються конкретні права.